la plei felice landoi en la mondo. Cio estas felicio? Ien mal facila demando, sed ciu homo gin desiras cae post curas. Ciu gi dependas cefe de persona sinteno au cefe de sociae factoroi. Eble de ambau? Ciu iare oni publicigas la resulton de monda enceto pri la plei felicei inter cent quardec landoi fare de Instituto Gallup, esplor centro en la Universitato de Oxfordo, cae la reto por dauripova elvolvigio de unuigintai nazioi, cae giciam estigas generalan intereson. La resulto in 2016 montris che scandinavai landoi de nove aperas kiel championoi. Fine ne lando, unua loco, dan lando tria loco, sveduio, quina loco, norveguio, sessa loco. Sed jen aperis interessai surprizoi. Islando, con siei apenauai 400.000 englojantoi, enlogiantoi, unua foie superis Danlandon, cae occupis la duan locon, cefe pro siei eminentai attingoi en sociei servoi. Sed la plei granda sorpriso estis la unua foia apero de Latinamerica lando inter la unuae locoi. Costa Rico suprensaltis alla quara loco, cun siei quin milionoi da enlogiantoi bellega naturo cae afabla popolo cun forta sento de liberezzo cae securezzo, gi farigis unu e la plei simpatiei, belae, cae allogae landoi en la mondo. Giei riciai arbaroi, biologia diversezzo, vulcanoi cae placioi, en la pacifica bordo de Centra Americo, igas la landon prescau paradiso. Sed, en lojantoi cutime emfasas che gia plei alta qualito estas la culturo de comunezzo inter la homoi. Alia curiosa detalo en la enqueto pri felicio en la mondo en 2016 estas tio, che neniu angla lingua lando aperis inter la dec unuai. Ali flanque, Israelo situas en la oca loco, Ni memoru che la nuniara enqueto respegulas la datumoin de la tri antauae iaroi. Unu plia detalo, Mexico ocupas la decduan locon, cae usono la dec trian, ciel do clarigi la grandan problemon de migrado el Mexico al usono. Iem complica afero. Brasilo successis pli altigi sian classigon cae atingis la tridecduan locon. Cui estas la criterioi usatae por classigo de landoi lau felicio? Ili estas interna brutta producto per capita, tio estas, nivelo de materia ricetso de la lojantaro sento de fido pri aliei homoi, perspectivo de longa sana vivo, liberetso cae securetso por personae decidoi, helpemo inter la homoi, malalta nivelo de corrupto. Ili esas trepensigai criterioi. Ili clare montras che la respondetso pri la bon farto cae contento de popolo certe dependas de personae electoi en la vivo, sed samgrade de la conduto cae sagetso de administrantoi cae politicistoi.